Burko mandulan unik kendang Sepunuh kepintaran Ngerti cara piting kue Budal itu mulia sore Wong berkesa itu oleh panan kue Oleh petang ewuan Mulia situ kono pangan paling ente limang atusan karene masuk kantong gerakan aku kau ngalami kuku budget tak jatuh kumiti Dada ojo nyupel bako roti Roti minum aku boleh nempuin kawan kawan kawan santine pecot payung etan kata aku ketrempet pisang petang di nole yang duk karang menjang ngopoy rek namung semanten sairan pulau cairan boten borong kau Rogo pecel saiki njaluk rawon. Iki sisimu metah kuwi ya. Iki mang ya tak karo-karuan rabani, mbok mbok dadi mbok sak. Nek adek guru oleh persenan berarti dadi. Nek kalek persenan ya tahun baru iku. Rusak, rusak. Loh, loh, Sari? Ya, apa dulu? Tanduran kalau ngono senengnya ya. Iya, iya. Kalau ada desa itu aja. Kan jenis enak, tadi wong tani. Nah, iya. Lek iso ya jam setengah enam Sengeng kait metu ya hmm. Petik bodoh metu ya iya. Tanduran ketok Kayak Kayak gano angin Kayak gano Gano nah. udan Kayak gano duwe Kayak Iya Kembali nang duwe Nah iya Cuaca ya dik cerah Nah iya Kadik lek wayah kati marib ya Wong toko sawah Nggak muli sapi dewe-dewe Nggak iya. pacul Atis Masih adem Suatu ya itu tuh oma sego pecel hmm. nunupo wong ngombe banyu kendhi. Marung metu dikepro wong wae. Lho sing gak enak ya iku lho. Lah apa? Dikepro wong iki sing gak enak. <laughs> Aku ya sedikit banyak saiki ya memperkembangno petani aku. Iya. Iya ya. Bener. Cuma tanahku iku mbombo tanah sangar mbok opo? Mbok tanah longsor kowe. Gak. Tanah opo? Nek longsore gak longsor. Oh iya. Cuma iku kadang-kadang iki tanduri pari iku penghasilane kayak sememuasno. Tanduri, tanduri pohon, pohon. Ya woy tak sedikit-sedikit rencana aku jangan tak tanduri kacang asin <laughs> Kacang asin gak bisa jokul, kacang kadal kok Oh ngawur kacang asin Kacang brol, kacang, brol Ya tanah itu banyak nih judu-juduan, kadang-kadang judu pari Kadang-kadang judu deli Iya iya Terus judu jagung Ya judu didol ya no ya Itu ada judu-juduan banyak Judu yang no Kak Konyen ya, tanah-tanah sing gondol itu ditanduri. Nah. Kak nambah penghasilan, iso nyegah bahaya erosi. Hilang hmm. nah, tanah sing kosong, ayo pada ditanduri, mau cocoknya ditanduri apa-apa, jambu mente. Ya, ya apa? Jeruk, jeruk kikit. Ya. Apa tak manfaat dah tanduramu lho? Apa tak gedang kelutuk mulu? Eh, jeruk kikit jambu mente. Mulane, lha saiki apa sing tanamu sing sowo ndak? Eh? Tanamu. Ini di tanah, wong aku nunut. Aku sik ngono iki golek maneh jan. Kok rencana pe nandur sih lah. Lho Kak tinggalane bapak. Paling sing di aku cuma aku lak nguyur nang kutho. Besok lek tuwa mulih nang desa. Ngono ta. Lah iki kon jagane. Jagane ya. Lagi omai asu loro jan. Wah. Iku ngoni-ngonimu ya? Iya, jagane didol iku. Hmm. Kene kula ana asu <laughs> ya. Muka nek tonggo-tonggo iki. Lho nek butuh tanah ya ana nggon kula nek kanggo sak panggonan ngono ae ono kancene. Pirang meter iki? Ya sak cukup ae untuk kuburan niku. Nek kanggo sak pendemankan, kanggo kon ngono ya ana to kon. Wis ngenteni awakmu dhisik. Ngawur ae. Eh, pancen yo ojo lali yo. Heeh. Yo ngirengno siaran pedesaan. Lha eh, iya lho. Iya. Yo opo sih carane ketandur olah tani. Olah tanah isane tanah ku subur. Isane subur detail ana dulgani. Anu. Anjuk mesti dulgani lah opo. Subur ku isane uripe ku anu tanduran niku gampang lelorong. nek takon Iku biyen iku ya kok alu-alu ngono, cuma jane nek kepengin waras eh obat ana. Taun tali aspro ya Pak Isa. Kok mulih mlakar nang karang-karangan sini. Eh. Dari kan ngobati. Tandur iki sani subur ya. Iku golek bebek sing apik. Lho bebek iku gak iso apik lho. Bebek iku bojone subur nang. Bebek iku ayu nek ayu, nek macek lak muci rambut iku diponi ra. Iya. terus waktu kuping ditutupi rambut itu ciri arek kuping lah hilang situ arek ngawur ae gak lapo makane nggo darek wedok saiki delok-delok ngomong tanduran yang karep wedok niku Wak, masih wong kok wedokan cek nemen tanduran isane tandur gak dipangan wereng ya hmm. iya iki kudu dikelilingi mulai jam mesok pendak jam mesok lho lak turu-turu aku lagi ngelilingi sawah terus nah yang gue gongseng Mumet, mumet. Sing akeh kuwi amete tikus lho. Dari ngene, nek keterangane teko iki lho, teko pertanian. Iya. Sawah iku kok ngono pagar plastik. Heeh. Mm -mm. Iya, terus sak pagar plastik karena tikusnya gak tambah nyengir tambah kerasan. kan. Lho, lha peno gane sisiane? Eh, nek pagar plastik sisiane jape. Lha malah golek tegesan iki lho. <laughs> Mulane saiki sing penting, lha hmm. nek siar-siaran yo. Ya. kudu diikuti sebab iku mbak kemajuan oh iya iya unta ini kudu maju oh, ana wong sing unta ini gak maju apa unta ndur mundur iya lah lemah maju rusak kabeh tandurane lho lha iya ini rencana aku ya kula nomah iki sing tak tandur kates kates kates tomat oh iya iya terus mengandung anu ta mengandung gusi mengandung gusi dah iya gusi iya oh gusi gusi sebab jare ana perbasan empat sehat lima sempurna. Nah, itu ya, perlu itu lah. Termasuk tumpang sari barang itu. Mm Jadi di samping awak dewi ini nandur pari, itu nak lereng-lereng ane kita bisa ditanduri kayak kocong-kocong yang jangan janganan ini. Iya, iya, iya. Kayak lembayung. Hmm. Yuyu itu tidak no, yuyu yuyu ku penyakit tidak no. Lo itu tanggungan yang beringsang itu <laughs> lah. Kenapa ku kan bagai yuyu barang? Iku termasuk omo lah. Oh, Palang iya. walang cangit barang. Iya. Lek walang kekek dikembangno. Iya. <laughs> Iku sebab iku oleh walang kekek. Walang kekek iku, eh, walang kekek iku ciptane Wasina niku. Lek hmm. nyanyian pula. <laughs> eh, ngono digolek basman. Basman ta? Sutungu kata bayar. Iya. Mantu itu kata bayar. Lah kapan kapok wong ya apa? Iya, sembarang wis murah nek dodol iki. Sak enteng ate diukur-ukur dongkrok-kongkrok mesegol. Bodone <laughs> dikai. Jare iki pitik tak delok kukune gak ceker pitik koyo garangan to, Bang. Mosok pitik ceker kaya gede ini. Wedus iki wedus lho. Kadang-kadang ngladak golek luwak iki. Ku nang dicampur-campuri rek. Mbak sih pas mandek. Oh iya, pagi. Waduh kocongotan kayak kucing. <laughs> Kono jatik peringas-peringis. Kono jatik mengambil kesempatan yang aku lali. Oh tidak, Ngerti ya? Tidak. Aku nyambut gawe bodoh. Wadah Indonesia loh, Bas. Ngene keplecek wis keliru wadahmu dhewe engko. Sebab aku nyambut gawe ngono lek ya, yeah. kanggo keluarga. Dadak lu, galuk perhitungan mampir mangan bersuah-bersuah, rutu papat kontekno. Heh. Rasamu yo apa? Rasamu. Mangan apa? Sopo mangan jual? Lho. Ya, apa sih? Ya, mangan bersuah. Bersuah-bersuah tanpa perhitungan ego. Eh, Rumang samu kate dhuwit. Ngene lho. Wong warung diandoke kok muring-muring lah enak sih sing. Lho, anane muring-muring. <laughs> Anane muring-muring sebab kok gak bayar. Utang semoyo, utang semoyo. Ngombe ora Nom-nom niku jaga gengsi lah. Mangan coto itu dong bayar. Podo ae, podo ae, kon podo ae. Ngira kok kancane. Aku jam pira sih? Lho, utang pira? Pira? Lah, pirang mangkok kono nek pitung mangkok. Totalane pira? Nek totalane sak mangkok iku 150. Ya, oh, gitu dia. Gitu, Pira. Ya, situ setengah. Lah setengah. Iya, mending tak tanggepane sudah di 2000 ngono lho, Mas. Ora ngono, Ngawrae. Wong marungi sing sume cuk mbes ngono. Ya sume ya sing mesum ya sing memeh ngono. Ayo. Memeh apa memeh? Rasamu. Mulai wis teko prejengane, Bae. Aku rene iki gak guyon. Oh, temen. Wih, temen iki ketara metu untung iki. Iki lah cara menungsa nak murung-muring, sange lak cecek putih ta Aku murung-muring kon banyoli. kon banyol kon tak iso banyol iya kon tak iso lucu masa kon iso banyol masih iki yo king lawak iki oh iya iku dange banyolan lho Pak Sumani tapi king-kingan rumang samu ayo eh, nau iya sih tak banyolanin iki sik nah gak iso ayo kon banyol tak nau lho Pak, oh. apa? Wong nake kok secara perontokan. Anane wong gak mentolo, mentolo ku teko omongane. Lho, anane perontokan cepet aku iki bondor. Lho, nake secara sopan, riri. Duwe iki kaya apa cutube 350 ono ta. Oh, no. aku duwe welas, semongan peneng ngono. Oh, tak kei, Ba. Belajar iki tak kei. Kurang arek <laughs> kasar. Ya ngene iki lho, ono bakul ditaboki wong tuku ya perkara omongan ngene. Eh, kurang arek. Belajar mringi sesembesen utahe. Ya ngono ta kaya garangan. Ah, coba, coba ngomong ngono. Ya coba ngomong ngono sing eh. halus. Sopan. Lho, cak pas semak. Pare ah, sih. Ya kok lorong kapan? Di padha ara. Anakmu? Para. Hmm, iya ngene iki. Ya apa? Anak-anak rene iki mang <coughs> ana rembelune. <coughs> Iku ana metuntung. <coughs> Aku rene mang ape igor iki. Perlu ta? Iya. Oh ya ngono sing kena. Perlu apa, Anu... Anu Iya, siut. Oh, siut. Masuk karo siut kan. Apa siut? Udel. Oh, kalau si utang, wah kalau utang, cerita kau nutel. Iki lari dia Apa utang? Iya. Pira. itu nggak bisa pernah takik iya oh nah ono tak kayak iya sih hari ini saya gak ono ispurannya <laughs> oh gimana tak kena tambah ispuran nah, karena wajib nak uang nyile balik no nah nak uang utang semua aja nah nak kasih nyaur oh, iya mau ya iya eh, kira-kira tahun saya usang ngatus walung bulu walu tak kayak semua ini kan sempoel lalu Ayo. Situ iki, ayo. Paling ceketer kon riri. Heh. Duwe ta lo. Lho, wis gelangmi coba. Oh, salah pos kan iki. Coba gelangmi coba. Apa sih kowe? Hmm. Apa sih? Kira-kira ista ginyang piro iki? Lha iki tau ginyang 15. Iya, iki ora lek setengah. Iya, iki PN 20 kok tak ginyor peno ya. Iki yo, apa sih? Kok mu metu kekekan yo asik kan ibu. Oh, nyaur ta. Lho, kok lagi ginyang lagi lo. Uang yang keluar dari saku saya sendiri. Iya, bisa nang sampean. Iya. Sik sik sik. Lah ngono. Eh, iki adalah anak zater iki hmm. aku ngetai ta kok ngono kok mau si arek bisa nek kandani ae to lek pancene temen gak tumen gorowan temen gak duwe balas temen gak duwe lu gak duwe lah gak duwe lah gak duwe tak kon iki temen gak duwe eh, wah wah wis wis sopo rek kamu rek lah wis jepen iki apa jek aku iki nagih aku iki nagih dadi aku iki perlu menetake iya tiap utang menetake tiap utang menetake iya lho kuwate sing nyauri bas Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, bablek wong sing ndutung wis lali sing utang kok jeling. Wong lu belajar lali titik ta. Anta kita kon. Iya iya. Anak-anak kutang sebab gak duwe. Anane pernah ngutangi? Keluyan. Ah wis luwe ya ditage. <laughs> Iyalah apa penak. ta. Kon wis enteng iki kon kuli. Waduh mesak pulpen gak iso nulis. Lho iki sakare blojo-blojo kok. Nek nulis dikurepi. Lho. Iki lak kanggo ngentep iku. Kanggo ngelungi tanggalan ono kantoran. Wis sak iki nae. Ya. Apa ah, kesempatan? Iya iya. Detik iki jam iki. Hmm. Hari ini hari kiamat. Kok hmm. kayak kondisi nyaur tangga? Oh, mene mene mene meneh. Oh, tak meneh lho lah, kalau Aku tak anu ngeblok dele di sini. Ngeblok dele siapa? Ya, dele ini tonggol-tonggol tak geblokan. Oh, buru tak? Buru. Oh, ya, wis karuan ya. Meneh ya, jatuh tutup. Iya. Jam si jibungnya jatuh tutup. Tutup lah, sebenarnya tak kau nunggu. Jamil, jamil, jamil. Waktu tapi jam sama sore aku sih. Iya. Jam sama cek ada tutup. Lepas tutup tak obong warungmu. Kamu tuh kali ku nyaur tahu ngancam kali. Kau janji sing temen dulu. Tak mau dapat pas Ya. Pokoknya selalu selalu terus saya terus kapan butuh utang mau? Berarti ya, teman tak tuturan nih bas. Hmm. Gue foto ayo nih tak tunggak tuturan ya tak mau. Kon apa nyaur mukon? Aku ya, meni ambek tolor rono aku ngetro tolor doa. Lu ngetro kau gak nyaur? Dan aku pernah kan ya, Isa apa boleh buat? Ah. Pokoknya menerang lho kon lho ya. Ngene wis mari. Iya apa? Kanggo cuma tak dowa. Heeh. Hmm. Engko tak potongi kok dipotong biro. Tadi... <laughs> tak potongi ya. Kan tak sanor aku lho. Iya, es satu apa potong ta iki? Ora oh, gejak ekstra. Wis meneh meneh. Wis tak meneh. Temen ya. Yo wis isuk-isuk lek luput meneh wis ngomong paling yo ben lek luput meneh. Paling ben. Nek ben yo kan yo ben dowo bae. Enak ndek yo kupat Iya <laughs> rono rono, kan ana bojomu, cewek turu lho. Iya. urus sampe lamune penuh tagih. Ngancam aku. Menawi desa mule penuh tagih, menawi tolo lho berapa ratus ribu. Coba nek panceng iki. 200 iki lho, misal iki gak dikek Awas meneh gak tenan kok. Ya, oh, awas kok. Anu gong kok kaget tok kok. Ini karo <laughs> Wah. Ayo, ayo. Heeh. Eh, banter banter ngomong tapi mau duplek aku iki. Iya, iya, kok tak jupuk aja motomu kon kok apa? Cepatan mau kepenuk. Goblok kuwi. Apal ya? Mut mule nggo peking ngono. Lah, sing salah, sing salah kuwi kon lho. Ngelapo? Mau seru utang ditagih muring-muring. Ya, kak muring-muring wong gak duwe lak semoyo hari. Mau kon ngenteni panen barang. <laughs> Lho lho. Apa? Apa? Apa pernah singkari? Anu kacamata kacamata. Kacamata. Ah, kok kuyon kok kuyon, kok kuyon lho. Lah bener gawe apa? Gawe apa? Ngono gun kena. Eh, iki wong dadaran iki. Oh, manusia. Wong lali kacamata ne wong kacamata digawe. Oh, jarek lali. Kacamata kan kacamata. Eh, bosman potongan koyo kupat iki. <laughs> Damai itu biasanya gandengannya munayah ya. Gandengan munayah. Masa? Munasi ya? Munasi parah. Terus ojo direken. Masalah utang dibulet-bulet ayo. Mbak Cuman pasti tentang itu gak isanan. Jero gak isan. Tapi orang kapi loh. Orang kena ngomong utang ya utang. Yang jaluk-jaluk. Terus kan ini kan ya api airnya orang kena jauh kondi durungnya lu kaya ngelono kancam ya apa nyagakno penghasilan tani ya durung wae panen iku dan udan wae tandur enak ya bu parung basma nak pinggir kali ya hmm. enak e yo banyu tuh kok kecil jilek nek kabeh telur telur dibendung telur dibendung <laughs> ya ora kalep parung ya ya bah banyak kapok engko ya lek kelep lak terus dibedel lak hmm. kasut ta iwai-iwai. dinteni nduk iso diseseri mangap awak dhewe ya <laughs> Loh, mengamuk kan itu. Aku lah bujuni basman tadi. Saki sing mudah nambah, lah bujuni kan pun tadi lah mun gadaya terus sampean mangan-mangan riki. Iya, kak isa kan. Oleh tulung dino mangan runo di celatu. Oh, sing-sing kancane ae iki. Kaitane kalem buri nyengak. Kanyane tanang sing yang bujune Iku lah tanang sing tanang sing ngomong cedak-cedak tapi gak iso. Ono paribasan asu galak iku. Iya, iya. Asu galak. Iku terus apa? Iku apa? Terusane. Kali kasane iki galak terusane ya Semani menanya asing. Eh, ini lah kerungu wong. Mesti balik. Temen, masih ini kerungu lah balik. Balik, diantem isi. Asu gaya gak nyokot. Yo, jar jar jar jar lu. Hmm. Iya. Dianggap sepi mamring itu dianggapkan apa apa. Iya, malah dia lagi sampai ngolor waktu lo. Mau hmm. lah. Oh, lek aja nih gua kan ginyar. Ayo turu kemangi. Turu kemangi. Oleh rong rong ranjang. Aku sing itu karena nang basman. Iya. Loh. Ah, jadi ternol aku kemangi keman lo. Apa? Enggak aku tak usah lombok metrasi. Kari hmm. balik lele ini nanti penyet. Mau. Kang punya ciri lombok aja diplok di kayak banyu yo. Kayak itu orang Basman, Basman disemprot. Mat ini ya. Semprot Basman ya. Ayo kak nyaur lo, wong nyaur mo. Boleh. Boleh. Boleh. Kak kudu karo mu yo sih. Tadi kok kan mbeleng sih, Pak. Saya mengenak kan nah Nagi kok balak balap Ya, ini mari cukup. Jeruk pecel kan lho. Nagi tak cukup. Cukup ini. Harus tak omongin ini jam sama sih. Balik ae Oh kok pelak-pelak kan lho. Jam sama, kan arti jam sama. Iya, tapi ini mari cukup jeruk pecel kan lho. Tapi balik mau lewat gini lho. Ya eh, apa jeruk pecel ini lho? Ini anakmu. Jeruk pecel ke Aku gak bisa nyicil duit. Ya, gue tak nyicil pandan ya. Hehehehe <laughs> Hehehehe <laughs> Gak kok aku cecil pandan lho gaya apa? Lho kok ana mbotono kanggo wangi-wangian tak cecil. Lek gelem ya pandan Mojosari ku gawon kabeh. <laughs> Ora pacet ya. Iya ora pacet ku lah ada. Oh. Kalau ngomongane gak temen genap blas. Kok wong sutune mamburi. Mambu sutune. Ha soto gak mambu ku soto durung mateng. Mambu besok besok lho. Eh, orang pesen ya. Nono dodol kakak wong. <laughs> Ulun dodol kakak. Ana ana iya ana. Nanti duduk kakak. Kakak. Duduk duduk kakak. Kalau pesen duduk kakak. Eh. Ayo. Ayo nanti kakak. Iya. Kak lek kakak kan lek mana cimblek anu. Ayo. Kalau kok kuat pisan. Biar. Situ ni campuran kakak barang dilebok. Cek horong. Wah, datang cek horong. ana pesen nang kene tuh gagak ngono. Arek kok manuk. Hmm. Manuk sing mengandung minyake mengandung hormon. Iya. Iku setorno manuk apa kon duwe manuk? Ana aku duwe. Manuk. Puyu. Manuk puyu. Eh gak jangan nomor aku nasi dhewek ya. Ana sing bantang lho ya. Bantang lho. Ada kon pura-pura tidak tahu. Bisa manuk puyu ya, Mo. Gak puyu puyu Pas, pas, pas. Mana bapak? <laughs> Oh iya iya. Iya, Pak. Iya. Manuk puter, manuk puter Pak. Bapaknya kan telan duwe manuk puter. Manuk puter ngono ya gedhe ulune, tapi gak ono. Oh, kok kok gak oh, ngawur. Ya gedhe ulune tok, dicampur dodol Dek kemucing lah. Ngawur. Lha iki lah ngene ta. Ora pegel lah jane kok Dodolan tak tak. Dodolan koyo ngono sik kepindur omah sing glowantong. Yo. Nek gara wong ngandok bali. Ya jegeden siwer. Eh, ayo nyambangi sawah. Ngono ya. Iya. Ayo. Oh, bareng-bareng. Ayo. musibah di dipangan mereka. Apa iya terus aku ini ke putus asa? Tetap tak riti tak obong marah nun tak karat mana? Ya. Hei. Hei. Nio. Ya. Kena nak dekupuk ini. Lapo, sandi berdua. Eh? Aduh sendi. Nah, iya tak kewantang pinggir wetan. Ya pilih no sing ono suket teta. Ya apa rek? Kak ngomong no wedi. Ya apa sih dia ngomong? Ya jalan petang kedok ini loh, nggak nak pari ini panas gitu ya apa? ya iya apa mana? Wong kita harus mau jentang, jura harus dipangan bareng. Jadi nggak perlu susah, wong tahun sing bisa ya wis ngundo api lah iya ta? Ngundo ta? Oh. Ini saya kita dipangan bareng. Iya iya. Ya wis kasih sang mana? Ya iya apa carane? Soalnya garap. tahun niki sok apik ngono lho. Lah nek sing aku urusan aku dhewe ngono urusan garap sawah wis penggawe aku rek. Iya. Lah terus nek wis dipangan bareng, ya ya gak ono. Sak parin, ya oma nek dikari ono 5 ngagem ya. Hah? 5 ngagem. Ya kurang luwe sak ngono, kok 5 ngagem ya opo sih? Sak ngono, lemang bentil iki lho rek. Ya luwe nek sak ngono, tapi nek cara bayang garap sawah, ya mudun samane yo gak ono. Gak cukup. Nah iya. Ayo apa enake? Celana kuwi ya. <laughs> Celana sekolah. Celana sing ndi? Iya ya. Piro le celana iku? Ah, kok iso. Paling 300 300. Lah yo eling-eling nek sing dhisik ku apike koyo ngono ya iso nyelengi eh iku tempe-tempe loro. Mulane peno mbek aku ya yuk padha saling menyadari. Iya. Ya ono enak ono ga enak. Ya apa-apa. Sarane saiki kadang kaya ngene, peno cok mring-mring ya. Heeh. Ya cembeni wae iki. Dicoy ku ta? Iya, iya ya sitok dikeplekno nek em Pasti kepen moyo. Ngene, dikono pasar ya. Jane ngono iki ya, ya apa ya eman ingon-ingon kecilik saiki wis ketok rupane lemu, jan no. Lah ya apa maneh tapi wong gak ana sing dijai ya ta. Aku ya ngerso lho. Ngono iku ya nelongso dhek krumu, lho wisan ngono. <laughs> Ayo sing krungu aku tak pedusir rek. Eh. Aku ki mbok kamu nek ingon-ingon kecil terus terus katok gede. Jang didong kok koyo sakno ngono mbok apa ya? Ngket hmm, mang yo meneng kae Mbak Mbek kaya ngono. <laughs> Kudu ngono tenan. Padha ae Kang kewan mbek wong padha ae. Iya, soal wis mendoro iku apa. Lah iya. Engko umpama liyane wedhus. <laughs> Iya, liyane wedhus. terus masuk aku iki dadi dodol lesu nganti alun nang tonggo ya pantes. Ya gak pantes aku nek eling-eling nek sampean turu terus diklamuti ngono kuwi. Bisa pindho enak bareng ping telu gebras iki. Sakno lho Kang ngene iku Kang. Gak sakno pancen mungsu. Anu. Lah ya apa sido ta kirane? Wis tak sidakne. Tapi sitok ae Kang sakno bapak sitok kecok ana rewange sampean ndok omah. <laughs> eh kecelok anu, ngono. Ya enggak, nek ditolak cukup sih. Cukup ya. Kurang pira. Sekai kurang ya kurang, sekai cukup cukup. Lah iya. Urusan garap lah ndek. Aku dhewe cukup, Bre. Iya lah, ya apa maneh anjen wis penggaweane tani. Nek gak sampe mangani dhewe kok ngongkon uang ya sik ongkos maneh. Apa sing juga? Lah iya, barang wis koyo ngene. Iki ngene ya. Heeh. Aku tak mulih saling celana sik. Wedhus pinggulan kuwi tak tak budani nang Pak. Ngono ta? Iya, ya apa Mas? Malah jojo bejo. Ya jojo kate. Penuh jojo kate duwe pikir Mak. Ngono malah sumpek maneh aku rek iki. Lah yo karepku sak kelas kelas no tak gek delok arek lolak-loloke koyo ngono kuwi. Lho, ngrinti arek ka. tambah ngerso lo ta aku ngene iki. Wi wi iki. oh? Bayang tak kandang anak ngarepe kandang. Tenru wedhus kan kangen. Apa? Wis kipas. Iya. Ngepres-ngepres tak iso. Kenapa? Sarane kena bedian. Tetap aku aku nang tak delok. Loh. sampean iki lak ono ae. Janjene nek kadhi cetai hiburan guyu. Panjen iya. Ya iya apa nek wong sedih tok ae perlu nyopo. Hmm. Wis jaya mana ya? Ya wis cukupan. Heeh. Walah yo Sido ilang temen kok nak nak. petik aku. Lho, sis. Lho, tak tolong. Iya. Ya pukul apa kan? Apa dodol beras. Aku dodol petik. Kita tak tukar aja aku enggak ada duit sih. Ya lu beras mah cecuk petik. ya masuk ya beras durung payu. Soalnya nah, pelaris kayak makan petik. Petik sampean lemu. Beras tak nduna amblas. Namanya sak nduna ana perhitungane tak kon niku. Tak tolong. Eh, kapan tak sok? Gak kepecuk sih. Tak sewu PT <laughs> gak tau kula aku cak sewu. Nek tekan ndi? Gak tau kula bondo jagung tok. Kula PT ra sing gede-gede dadak oleh cilik-cilik. Iku mbok mendomen dadak diolong ta ya. Lah iya cak tolong. Wong aku iki dodol beras, burung payu sampean jaluki ben makane PT. Aku jane ngono ya. Gak sampe dodol beras, sampe sepedaku lho tak sekolah enom. Nek oh. tak jopuk lulus amblas. Masih niru alimin aku. Ini sekolah terus saya. Wah, ada eh. Nah, lais ngene lho wong nyambut gawe di sini jodoh. Lek gak jodoh beras ya liyane. Aku sing dhisik dadi welut ya gak jodoh. Wah, aku kalau welut tengah wengi anu ah, sampe di cokok-cokok tulo barang. Lho. Warung ono ireng-ireng tak tutno tak betek duduk welut. Apa? Apa? Apa ya tolong? Iya apa? Lo jaso? Apa dek? Lo ngopi petik dikesat jaso. Tapi lah ngumbai yo apa Mau nelek pindah. Iya. Gak warm lah itu. Apa? Ini betek tekan di. Ini betek. Bromo apa betek yang ini? Betek orang. Teman-teman Mane tak pakan jagung to mesak kutuku. Lah jagung to endi? <laughs> Teko are gunung. Mun iku tron ta? Sisi kula beras iki sakno tok wetok. Mesine sing lanang kudu nyambut gawe sing wetok nyambut gawe. Lah iya. Wong lanang metel. Kowe <laughs> tak songe Yesus Surono bojomu iki sing wetok nduk omah nganggur tok. Kata bojoku iki ya temenan. Apa apa bojo sampean? Temenan. Apaan gendeng ya ta? Kak mati. Ana ala kaya tok guyu. Nek kala kaya wong ana mau turu njogo. Wah. Ajak nyinggung perasa aku lho. Kak. Tapi bojone sis iku yo nyambut gawe dadi gotong royong. Iki jebul nriman. Nriman. Tak kayani yo meneng. Kayani yo meneng tapi kan Mbak Umat di sini. <laughs> Tapi bojone tak saiki yo yo padha nyambut kene. Sing lanang kulak pitik. Sing wedok iku kulak jagung. Dadi enak lah. Ya enak. Cek ade cukup ngono ae. <laughs> Masih jagung kali cukup, enggak melok nandur kali cukup. Lho ngono ae, sing ana sang <laughs> Sing ana maling cilik ya. <laughs> Nak nemen arek-arek. Iki wis mana pitik durung? Durung. Iku lho jalane berasi juga. Cukup beras mana? Ede, yo serius nyelak keren ini Ustaz. Eh? Ya mana makan ini cedek Ya nek iso tak so. Eh mbek tak jangkepno kabeh iki biukno kabeh maren. Wis sanggup pisan kokut. Kula lebati ya aku rumoso. Tak kok jungkel ya. Nemen kok kaya ini petik kuwi. Nah ya dike. Ini mekai petik kuwi. Sono. Dike sak buntutin nang dhuwur iki apa iki. Kok nang dhuwur mana cah ngkuatir ilang kok. Oke. Loh, Cak Sok. Mase, Cak Sok. Loh, aku. Kau pete mase, di kowo. Kau nggak nemu, ya, kok. Wih, masak masih mase, nggak apa, wih. tak boleh, ya. Wih, Cak Sok, ini. Bisa ini, kau nggak tenang di pasar, di kau ini, Ya, aku tak ngalih nang pojokan, kok, kau, Cak Sok. Kula, ya, sehingga kerong pintar, kau kula, sak cengkir. Berarti ini piro kula, sak cengkir, ya. Bisa cukup ya. Nah iya. Oh. Cuma ya oleh yang sisi penyanyi rasa lumayan gitu. Ya. aku kira botol itu lah digaya abang-abang lambu. Loh, iya, saya. Oh, masa baru. Tak <laughs> kok roh ya, lah apa sih? Oh, aku. Alah, berat aja. Anaknya DR itu tak tahu loh. Hmm, tak tahu. bumi pun dodok aku. Loh, dodok apa? Mudodong. <laughs> Sini, anak-anak bisa bawa. Penong, tak sih? Afan. Wingi kok, nang salu. Sis sis sis wis ayo toto toto. Oh. Ngono iku. Apane iki toto? Wong nang pasar gak bareng sih gak gelem kok. Iya sih. Ada sing lanang cemburu peno. Jadi gak karuan meno. Bareng aku metu dak tolong. Ya apa jadi cemburu. Kang sang sange dicoplok Apa? Kang sang dicoplok. Oh kok ngono bau umbah lek. <laughs> ngawur rek. <laughs> Jangan bola lah, mbok kono bojo pernah dijongkir kok dhisik menen. Iya. Ayo dicek kuwi ya. Gak apa-apa, Pak. Sing dhisik murung-murung cak iso dipanggang dijongkir. <laughs> Eh, jangan ae, Pak. <laughs> Jangan ae, Pak. Yo ngawur rek. Sis, sis, engko nang yo musuh yo. Ya wis tandiran. Lek e eh, teko pasar mampir ora ana gak iso mulih, sik ana urusan. Lha apa? Lho yo urusan petik iki lho. Eh, ya wis. Kalau petik wedok, Bu. Petik wedok. Lah saiki tak soiki. Lah ngono kok tak tak pun ya. Ngono kok tak tak. Ya anu ngene sandinge Pak Lurah kono. <laughs> Oh petik wedo, babon babon. Oh babon ah. Heeh. Tak mikir babon aku ora. Ora kok mare. Ola opo mau tuwa. Eh, eh iki engko tondo wong ndok omah ya. Ya aku tak mulih. Iya. Kamu tak pai tak mulih. Arek wong kalah ya. Kurang tutup pasar iki kok balik ku ya. Ini nemen kok kak payu ini. Apa rata rata gede? Wah, munawar ban. Tokang teko. Kacau, kodok nisanan bener. Mosyo. Loh, apa ya? Ya, waktu dia rata-rata sampai melet. Meletnya gak soalnya pegel. Kenapa? Nanti pegel ini cak sok. Kenapa aku teh ya? Loh, ini sih deh, bro. Waduh, keselen. Eh, Melaku bilang gile mang. Itu merilo. Kaya kak kuat rek. Wong oh, lho ya ndek lu. Pas aku terus no mati lho. Nek kaso, tolong kaso pijet ono dilu. <laughs> Eh, jangan aku dukun pijet Pedis, yo. Nah, ora. Tak saya gak ahli nafsir pedes. Saya lak bakul bedek. Pijet aku iki. Yo apa lo nang pasar hewan nanti. Terus kalau pula apa sih? Itu terus di Butuh kaya opo. wong wis kene iku umum wis tentrem ayem wong tani sing paling rukun sak bojone kanok maneh koyo ngono iki. Kok dodolan bareng. Ah wong itu ya, ono. Wong segoro ilok asate kok. Iya. Wong ya, ono lekas ono lekas kurang lho. Iya, kebiasaan segoro kuwi dul ngomong ngomong ngamu. <laughs> Tapi terus pacet nek kapan kartoli anu apa iki? <laughs> Mun apa iki main kepacet. Apa iki? anu mesti sambuat ya mito wae ta. Sambate kuwi lak. ndelok ta. Pegel nyambut gawe macul sambat ta. Ngono aku nek ndelok menawa tidak penuh nempeling aku lu nggih salah apa ora apa sih wong ngene lho ora wedi sik pitikku meng mencel kene ya umek ae Udah hmm? ngomong apa lek mabuk sok ngomong kene iki. Wong dodol pete yang ngombe. Kan iki mate wong e teler iki. Mosok gak iso mlaku sih. Gak iso. ngene ya iki kok peksa mati nek mati gak ada duit lho kan wong aku dudu wong wedok tapi iki wis awan sampean nang pasar tutup pasar jam piro lho iya iya pelantik mulai kabeh ya mbok tak runding ngamri glise dadi duit ya Pak. Ya syukur ta nek kan gelem lho. Ngene aku nulung sampean sakno. Mulane lek butuh duit ah. Kanggo biayai sing ono omah, mbok kanggo apa kira-kira? garap sawah. Iya, garap sawah. Lek butuh duit ah. Hmm. Ngene ya mbok iki tak jalan cecek iki. Sik nang payu. Iya. Siapa ya, Pak? Sik nang payu. pedusku pedus iki tak jali pitik perlu cek nang bayu ah lalek pedus kok seret mati mati monggo kok gotong buri wong piro gak gelem sapa gelem gotong pedus iki lak setepak ndase iya setepak sing gotong buntute paman Oh, iya terus ana angine ya apa Kan <laughs> kan gak terlalu gelem ya apa aku kan kali lho ya umpama mati yo tak peksa ya tetep aku mulih mbak tangan kosong artine gak oleh dhuwit nah iya jelek senani wong wedok. Heeh. Wis bab-bab petik-petik pokoke payu. Yo petik ya. Iya. Wis iki kawon. Petik kuwi pisan lho. Heh? Petik pisan. Mau petik matek ngono. Iku gampang golek oleh badine iki tak kei. Iya. Wis iki petik sampean gowo. Iya iya. Wis gak gelem ni petik iki wis lulut wong lemu ni kok ngene. Heh? Lho petik iki lemu iki lulut iki wis katik mu jelas iki. Aku kuatir gak kena setek. Enggak iki lho. Iya iya petik gowon. Iya. Lah wedi iki lakno yo Iki dhewe aku isa. Iya. Lah nggo dhuwe sik. Heeh. Nah iya. Ya cara cara golek dhuwit ya bis PT. PT. Ya. Ya emang nunggu tunggu di sini saja. Iya. Ayo, ayo, ayo. Ya, ayo, gue takut di sini. Ya. Tak tinggal lah ya. Iya, iya. Meno, sedang oleh duit, sedang budal loh ya. Iya, iya. Ayo. Apa? Tunduk di sini ayo. <laughs> kurang-kurang weh. umpama tak paksa jelas setengah kilo melet mati halo bang ah, luri iya Serakan kucing coba <laughs> Bar, bar serakan kucing sedihnya kata dol ngono kucing itu gak beda menungso bisa sirsiran Bukan gak bisa sirsiran iya saya tak dol sirsiran aku lagi kucing perawan di Jogo iya iya terus ada kucing tua itu kucing boan kucing bengkaroan lana iya kata kucing Jogo perawan sirsiran sirsiran kok cara menungsa ning kucing kuwi sing lanang nyelak karo wedo. Iya. Ngomong ngene. Iya. Sini yo, sini yo. Terus iku kucing wedok jawab ya. Jawab ngene. Tak mau, tak mau. Jangan kon sem, kon sempel ngene. Iku lho kucing mbokan iku nyomblangi. Iya, kucing perawan nyomblangi kucing perawan datang ngene. Iya. Mau, mau, mau. Terus langsung pengaruh. Iya, pengaruh lane karep lek iri ya. Iya. ngene. Iya. Ngangaono, ngangaono. Iri. Iku ngono gak ngerti. Iku wis wis unine kan iki. Kula 18. Kucing. Mati 16 kali loro. Ya rugi apa? Saling ini. banyak pemerintah harus menganjutkan. Iya. Soalnya pertanian itu bekas juga eh, terserang ngomong bareng nah, yo. Kang nang bulan iki kuwi apa, Pak? Lah bulan iki apa? Kucing saiki yo larang. Heeh. Nah saiki ya apa? Ya tenang pasar. Lah apa? Dadak. Kucing. Iya. Waduh lemu nih, Pak. Lulu temenan buang kok. Hmm, saya ngine lho. Iki petik lah pasarane saiki lak gendut Ya. Iki iya gak gerak Iya. Lah kru ae. Iki cepak mati ini bete Aku kuwatir bae kena telu. Ya. Wis tau rupe kucing-kucing lemu-lemu loro wis. Wis tak babat tak elang-elangan aku. Iya. Kucing loro. Nah, urupane petikmu muka sithik iku. Aku oleh kucing loro, kon oleh baban hmm. sithik. Ya apa petik jange mati ngene gak itu lah kucing iki. Nek dibutuhno wong tani. Lho, sithik iki nek 5000 payu. Lho, Ayu wis. temen tah kon niku. Gak selamat mati kon dhisik lah. <laughs> Iku Itu gak sumpah kon medakno aku. Eh, moga-moga aja metuk kon lah wis dah. Iya iya iya. Iya, wis. Wis tak gawe ya. Kucing kon karo iki. Iya iya. Kon sak Nek sing gedene sak meneh kok tak kesak iki ya. Kan bawa karung tangga. Ya karung plastik iki. Oh iya, tak tinggal ya. Iya iya. Dolen payu-payu kok. Temen tak. Wis luar ngene. Iya iya. rezeki gak kurang-kurang ini menang kita cara perhitungan ini wis mateng perhitungan ini kita yang pasar gak wedus wedus kati mati anak tengah jalan oleh jalan petik petik kati lemu lu kati budal kati kepeduk kucing loro itu beneran wis dijual sama siapa paling gak ini tak dol pelayan temen tak cilno di perapatan itu dewi dewi ini <laughs> barang wis nucul cuma tak maksud nucul itu dituku om paling gak itu lo ngewuan wis nemewu mulai bawa duit bojo seneng <laughs> beres <laughs> gawe iku bandane ulek tekun. Pokoke nek gelem ulek ya slamet ngene. Adek wae pasaran. Eh, mesti bab bakul kadang-kadang yo anduk rene. <laughs> Kumugo ae enteko. Tapi repot iki kadang ngapes apes kanca mampir. Kanca mampir lah ngono. Utang. Eh. <laughs> Cepet lho, Pak. Kondi kare. Jeneng pasar. Iya. Mangan dah. <laughs> Eh, mangan ya Barang meneh gak. Dodol apa jenenge? Hah? Dapat tang apa iku? Are ge, yo umume dapat tak dewasa itu, Bu. Iya, kan iku distor kaya apa kan. Wis mliru tak kon niku. Mosok gak cocok ceker iki karo kana. Si goblok arek iki cek nemene dapat yo masalah kok kanji dapat ngawurae iki ngene coto pete ngono cocok karo baden cak bas lah iya lah iya aku mentok enggo iki tarani tukang las iki pete pandi ngawurae iku coto coto kan mesti karo coto coto lho no tutune lah sing ireng titik titik iku anu iku ruk sing ireng kok gagak oh. ngerti ya eh sing ireng kok coto gagak Kalau lu ngomong ngomong gini oh, iya iya. termasuk modern niki 82 ya apa cucu PT ana cucu kakak ya oh, zaman-zaman maju eh. oh, kakak ya manuk padha sing cuwili kemar di kota sani ya ben nyucuk meleng <laughs> manuk ciper lho ngawur ae kok niku cocok nang kadang kon niku kon niku mangan ta ya apa kan sembarang nek penuh welas ya gak ono mangan lho kok welas-welas ae sih Gak duit kan Mangan-mangan, cek enteng kan lho, iya, mangan gampang. Ah, terus? yang iki ya durung ana wong ngantuk. Iya iya, terus ayo omong-omong. Nek jane aku lak dikono nanti penuh kok nang. Ati mesti di mana? Lu gak ngono. Ati ati ati sing di mana? Penuh nek nyeluk bojoku lak dik. Oh, bojomu ta? Oh iya, terus apa? Aku orang gimana lah kena musibah urusan tanggur gula ke tangan bareng. Wah, iya iya terus terus. terus aku noleh mana sih kak? Orang sih tak toleh ya kak. Iya. Ya cempe itu tak kau buat kak. Lu nak di jalan. Apa? Dadak semper gak gak iso mlaku. Kok iso semper ta semper? Eh? Gak ngono semper. Oh semper. Tak pekso tak pekso ini Bang kok tak gebuki mati. Mati ya kepetuk tolo. Oh iya kata lo ta iya ya. Iya ya iso babon. Kok terus ya Wah aku seneng batinku. Iya. Wedhus ngene tak gebuki jelas mati. Daripada wedhus meninggal meninggal dunia. Nah mati. Iya. Aku gak nyekel duit. Iya ya. Eh, terus tak kemot kene iya, iya, iya, iya. terus nang budan nang pasar iya safari iya kanca dhewe umumnya lak kulak kucing iya iya terus lak 18 nanti 16 kali loro nah terus lha iku mang terus Gak apa-apa, Pak. Babon yo. Iya. Eh, jalan kucingku. Eh. Lu kira. Lu saiki wong tani ra butuh kucing kanggo grebek tikus. Hmm. Iki kucing sitok kon dol sitok ae 5000. Oh, jangan. Nek karo 10000 batinku gak 5000, 3000-an ae. Wis sabla. Ana ora kenal. Tak ijolno. Lho, lho, lho, lho kon piye apa, Mas? Cek goblok iki kon niku. Apa? Wah, wah, wis berat balik kon niku, Berat ya. Wis, wis. Antara ini sangat batu kubek ini, kan. Termasuk arek mencret, arek setrik ya kon niku. Masa kok gak ngrungokno awalan sampai akhir. Bojomu ngomong barek kon, butuh duit, kon dodol wedhus, wedhus kon urung pitik, pitik dupi kucing. Iki lho ya apa? Eh kucing lho ya apa? Kucing lho ya apa? Gak karep ya apa? Mulih jejeri bojomu, Pak. Wong bojo gak tau mring-mring. Lho, gak tau mring-mring. Sak sabar-sabarane wong, ro cacing sih. Iya. Cacing ngincak ono bergerak bela diri. Apa maneh bojomu butuh duit? Ya apa kan iku? Enggak tahu. Enggak perlu diusir kon muring-muring bojomu. Enggak tahu bojoku ngono suwabar. Temenan? Lho lho lho. Temenan sabar? Sabar. Ayo totol bareng aku sabar. Ayo totolnya apa saiki? Nek teko wong kok bojomu gak muring-muring, ya dia bisa ketemu pek. Temenan. Tapi kosok bali nih? Iya. Nek teko wong kok bojomu muring-muring totolnya apa? Lho pedes kari kita ya Mas Pek. Temenan? Heeh. Mm Tapi engko nek teko mamu kok aja melok ngomong, aku sing ngomong. Enggak, aku gak ngomong. Temenan? Iya. Ayo wis. ayo. ayo. ayo. Apa tah temen nek ngongkon bojo, ngongkon bojomu dodol wedhus? Iya, jeneng tak kongkon. Tapi ngene critane kasih. Wedhus iku mang diurupi Kartoro pitik. Terus? Lho, baru sadi pitik iki mah lho. Kepethuk satari diurupi kucing. Terus yo apa rasane atimu, Kas? Eh? Dadi wedhus diurupi pitik. Ah. Pitik sampe diurupi kucing. Iya, terus yo apa kan dikamuring-muring kan? Wah, ya Allah. Ah, wala, ini muring-muring. <laughs> Alewek tegaduk Nah iya wong rejo sampai dijoli kucing hmm, Mulai merintis Mulai Ya apa cak, sampai kita cak Iya ya Tapi apa mana, mbak mau panjangnya wis Wis teko apa sih bojoku tak bahas ya wis babal sakno cak sampean ya opo. Lho kok gak tau ngomong Nggak, Enggak, sakno. Gak tau ngomong iki, sakno cak bas. Hancur hatiku. Aku berat re. Ya muring-muring tegak. Ya apa ya apa? Ya apa? Muring-muring tegak. Kok gak muring-muring ya, Pak? Iya. Oh, saiki duwe endi? Lah ngene berarti aku kalah. Mbes? Hmm, plong-plong. Plong-plong wis. Wis jek eh, wis 50 yo. enak-enak. Lha wong mandi ucap penuh dhewe hari ini. Ya apa sih kaitane iki, Mas? Wis gampang. Nek panjenengan kepingin merui sejarah persoalan ini, ayo nek di rumah engko tak ceritani urusan duit saya iki. Nah, karep sampean ya apa? Wong pompong nek duit saya ayo ndelok restoran sing gede mangan rek sing enak-enak. iya, mari mangan tak beberno sejarah masalah duit saya ketewi iki. Ayo wis. Ayo. Thank you.